spriječen da dođe i eto Allahom Allahom voljom jeste onaj ondje gdje nema vode uzima se tajemom ja znam da nije lahko opravdati ovo mjesto gdje sjedi ših safet, ja ne znam je on sjedi ovdje kad drži des pogotovo što su meni danas pokasno javili da trebam držati ders, da sam se ja makar mogao pripremiti, pa da ja opravdam to svoje ona izlaganje. Ali u svakom slučaju, nadam se da ono što čujemo ako Bog da, ako ne sve, da makar dio onoga što čujemo bude korisno. Reću moja draga, vjerovatno znate da kada smo ovdje držali ove drsove, također kada je Šeji Safet bio na hađu, vidjeli ste i mogli ste primijetiti da sam ja pokušavao neprestano kroz ova opća predavanja da govorimo o temama koje su potrebne na nivou ummeta. Tako ćemo ako Bog da i večeras govoriti o jednoj tematici koja je po meni veoma bitna i možda igra ključnu ulogu u rješavanju situacije na terenu kada je u pitanju ova žalosna situacija i stanje ummeta. Jer vidite, znači čovjek može biti čak i slijep ali da svati kako je jedno i žalostno stanje ummeta, dovoljno je da siromah čuje šta se sve dešava u Palestini, šta se sve dešava u Iraku, šta se sve dešava u Čečini, šta se sve dešava u Somali, šta se sve dešava u našoj Bosni. Jednostavno, lahko je primijetiti da stvari nisu onakve kakve bi trebale da budu vidjet ćete na terenu duple aršine, jedne za muslimane, a jedne aršine opet za druge. Tako da primjera je na stotine, ali jednostavno muslimani nemaju snage, nemaju mogućnosti da reagiraju. Negdje u Evropi ubiti čuku ili macu, pa čak gore je zabranjeno u nekim državama zaklati životinju, dok zaklat muslimana, ubit ga, protjerat, silovat, to su normalne stvari. Znači, muslimani u globalu su daleko promašili nivo životinja na svjetskoj sceni. Znači, njihova krv je daleko jeftinija od krvi hajvanske. Tako da mu'min insan ne može, a da ne postavi pitanje gdje je problem, gdje je izlaz iz ove crne situacije. Normalno, onaj najveći odgovor je jednostavan. Vratite se muslimani vašoj vjeri i završena stvar. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio Kur'an da se živi po njemu poslao poslanika i Allah poslanik nam je pojasnio kako da se živi. On kao pojedinac uspio je za 23 godine da osnuje državu u Medini koja je nakon njegove smrti neprestano se širila do te mjeri da je muslimanski hilafet u datom momentu znači kontrolisao pola tada poznatog svijeta. Jedan čovjek ali je imao snagu, imao je želju, imao je morala, radio je, danonočno pozivao. Allah subhanahu wa ta'ala kaže لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Mi vam objavljujemo knjigu u kojoj je slava vaša, hoćete li da se opametite? Znači muslimani imaju izvor njihove snage i moći i onog momenta kada se udalju tog izvora, normalno, neminovno, jer nemoguće je ostati na pozitivnoj nuli. Ili ideš gore, uzlazno, ili si, silaziš. Nemoguće je ostati na nekoj pozitivnoj nuli. I onog momenta kada su muslimani zapostavili Kur'an, kada su zapostavili vjeru, prakticiranje vjerinu, I o tome ćemo večeras govoriti prakticiranje vjeri. Jer, braćo moja draga, primijetno je u ummetu da ljudi znaju mnogo o vjeri. Ono, bukvalno rečeno znaju mnogo. Iako s druge strane gledajući ljudi su u velikom neznanju u pogledu vjeri. Ali mnogo toga znaju, ali ne prakticiraju to. Znači, prvo imamo da su ljudi u osnovi u neznanju. Ali drugi problem je ono što znaju, ne prakticiraju. To je velaj. Tu leži po meni i mojoj nekoj skromnoj dijagnozi, tu je problem ummetu. Braćo moja draga, one kasete gore što vidite, one knjige ondje u onoj polici, to su samo dokazi protiv nas. To se treba uzijeti preslušati, to se treba uzijeti pročitati i potom i živjeti. Znači, ima li danas bošnjakinje da ne zna da mora nositi mahramu. Ima. Ako ima, ja volio da znam da ima insan i žena da je odrasla u Bosni i Hercegovini, da nije bila u izbjeglištvu u Francuskoj ili u Australiji i da ne zna da je ženi obavezan nositi mahramu. A koliko žena bošnjakinja nosi mahramu? Ima li bošnje da ne zna da je haram piti? Ima li bošnje da ne zna da je obaveza klanjati pet puta? Ima li Božnje da ne zna da se ne smije lagat? Ima li Božnje da ne zna da ne treba se krasti? Svi to znaju. Gdje je problem? Problem je jednostavan. Problem je u prakticiranju onoga što znamo. Jer mi, ako uprakticiramo u našem životu ono što znamo, tek tada možemo očekivati, ako Bog da, pomake na terenu. Mi smo dosta puta kroz naša druženja spominjali da je jedno od svojstava mu'mina da s vremena na vrijeme i kroz svoj život svodi račune o svom svakodnevnom životu. Ja ejuhel ladina amenu taku Allahe wal tanzur nefsum ma qaddemet li gadin wa taku Allahe Inna Allaha birum bima tamerun. O vjernici, bojte se Allaha i neka svako od vas gleda šta je za sutra pripremio. Kako čovjek može gledati šta će za sutra pripremiti? Tu mi znamo gaj, šta će biti sutra. Ne znamo mi gaj. Ali gledaj, gledajući u prošlost, pripremaj se za budućnost. Zato ima Ibnu Kefir, kada tumači ovaj kuranski ajit, kaže neka svako od vas gleda šta je pripremio za dan sučeljenja sa svojim gospodarom. I to je svojstvo mu'mina da razmišlja o danu polaganja računa. Da zna oni hadisi koji su izrečeni o polaganju računa na sudnjem danu, da su to vjerodostojni hadisi i da će doći obavezno da ajeti koji govori o tome da će čovjek polagati račun فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا Ko uradi trun dobra, vidjet će ga. Toliko pravda, ali isto tako i trun zla vidjet će ga. taj dan će se donijeti, kao što kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ispravne vage i terezije. Nema, znači nemoguće Allahan da čovjek ne može zamisliti kakva je to pravda. Zamislite, to je samo jedan pokazatelj pravde i potpunosti vjeri. Ti danas nekoga nešto naučiš vjeri. I ti ćeš možda umrijeti, nije možda umrićeš sigurno, ne boj se, kad Nuh Ali Selam je otišao, otićeš i ti, ali znaj da ta nagrada neće prestati. Pa će umrijeti taj čovjek koji si ti podučio, on je to znanje prenio svojoj djeci, Pa će ta djeca svoje znanje prenijeti svojoj djeci, pa tamo dalje, a znaj da sve i fenin će tebi doći na račun. Sve što si ti nekoga podučio, tebi će doći. Apsolutna pravda. Ali isto tako, isto tako, zato ja imam, evo vjerujte, vrti mi se par dana po glavi ideja da napišem jedan članak, hele, mi se manje više sad da ne bi neko mislio da nekoga ja prozivam, o hijabu, Dosta puta, nije ovo tematika, ali vidjet ćete zašto ja ovo spominjem, dosta puta vidite sestre mašala pokrivene. Danas izići u Bosnu na ulicu pokriven, znači to je zaista hrabrost. Ali ja ne mogu shvatit. Žena već izišla, ima toliko srce hrabra, pokrila se i onda dole obuče, hlače, farmerice, a gore mahramo nosi. Pa čuj, ako si već zaglibio, i bit ćeš prozivan, i bit ćeš vehabija, i bit ćeš terorista, i bit ćeš plaćenik. Pa daj ljudi, ako ću biti već sve to izazivan, pa da budem onda kako treba, pa nek me onda bar blati. E, gdje, zašto ja ovo citiram? Problem nam je kada dođu neke učene, školovane, uvažene sestre, žene i tako se nosi. I dođe sad neka sestra jadnica, hoće ona da se pokrije, pa norma, ona bi nekako da to objedini i islam, i zapad, i modu, i serije, i sve živo, i hijab, i šta će, daj, ona vidi, boj, pa kako ova sestra, može ona mahramu finu, može se nakarminit, može se našminkat, miriše ona čovječe kad prođe za njom hektu dana, kad prođeš, čuješ da je ona tada prošla. Dole su farmerkice, neku tunikucu malo pokrije, ona, onaj, da izvineš šta pokrije, i e, to je to. Čovječ, pa imaš drugih žena koji ne nose mahramu, ali ljepše se nosi u datom momentu nego što ona nore s mahramom. Što sam ovo citirao? Odgovorno. Ona je prva koja je to tako uradila. Allaha mi, Allaha mi. Sve koje budu gledale za njom pa se pokriju, ona će imati. Ko što je Kabil, Habil, sin Ademu, alih selam, kaže Boži poslanik, nikad se neće desiti ubijstvo na zemlji, a da neće i njemu kapnuti pravda, apsolutna čoveče. Ti spavaš, kontaš, miriš, ništa ne kapa, kapaju i se vapi i kazne. Možeš sjetiti kod svoje kuće, ali ako si već ljude pozvao neki šeitanluk i sad se to tvojim sebebom šeitani probudili, ti sad kod kućiš, sjediš, ono kapa čoveče, nisi svjestan. Sudnji dan ljudi, to da smo svjesni šta to znači, samo da smo svjesni šta to znači. Znači, i u pozitivnom i negativnom smislu. Ko uradi trun dobra, vidjet će ga. Ko uradi trun zla, vidjet. Trun. Trun zla, vidjet ćeš ga. Vidjet ćeš ga. Allah ćeš ga vidjet. Zato kažem, jedna od, osob, jedna od osobina mu'mina jeste da se boji za polaganje računa. I on s vremena na vrijeme preispitiva, preispituje sebe, svoj život, svoje ponašanje Malo sjedni, pa konta, da li ja mogu proći, je li ovo prolazna? Nije prolazna. Da li sam ispod prosjeka? Nisam. Jedno od pitanja koje čovjek mu'min sebi treba da postavi u tom nekom svom životnom svođenju računa jeste da li ja radim po onome što znam? Koliko ja prakticiram ono što znam? To nam je veoma bitna stvar. Da čovjek sebi kaže, pogledaj ti, Šta sam ja hudbi dosad čuo? Šta sam ja predavanja preslušao? Šta sam ja knjiga pročitao? Šta sam od svojih roditelja koji su muslimani naučio? Šta sam od svoga efendije u Mektebu naučio? E da li ja živim po tome? Ljudi, lakše će biti na sudnjem danu insanu koji dođe i kažu tamo odrasto neđe u Africi čita život bambus savio, pravio strele, jeo banane. Nije znao čovjek to mi je deset puta lakši. Ali je belaj tebi koji znaš, koji si obrazovan, koji si imao kasete, imao si knjige, čuo si na hudbi, čuo si na internetu, čuo si u Kur'anu i ne živiš po tome. To je dokaz protiv tebe. To je dokaz, braću moja draga, protiv nas. Zato kaže Omer radi Allahu ta'ala anhu, obračunavajte se sami sebe prije nego vas drugi budu obračunavati. وَحَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا Svodite račune ljudi prije nego što vam drugi dođu račune svoditi. To su riječi Omera radijallahu ta'ala anhu. Pogledajte, braćo moja draga, neprakticiranje onoga što čovjek zna je veliki problem. I to je jedna od glavnijih razlika današnjih generacija i prvih generacija. Prve generacije kod njih je sve bilo semi'na wa ata'na. Čuli smo i pokorajmo se. Bez filozofije. Mi danas smo prepuni filozofije. sjećam se šeha Safeta jedne prilike priča nam, kaže došo neki ahi i kaže veli kakav je propis u tom, tom pitanju, kaže šeha Safet, rekao je Boži poslanik to i to, znači nema šta odgovoriti čovjek kad izol, šta je ta filozof, kaže dobro što je rekao poslanik, ali gdje ti meni već šta je rekla sad u nema? E uzu, bila, šta je to? Kako, pa je to filozofija? Pa to je filozofija ljudi. Čovjek je odgovorio sa hadisom. On je učen onda je tebi trebao spomenut govor u Leme, on bi ti spomenuo govor u Leme. Da je taj hadis dvosmislen, da se može shvatiti dvosmislen, on bi ti kazao, ovaj hadis ima, ali ima učenjaka koji su ga shvatili ovako i ovako. Ali dok ti je odgovorio sa hadisom, ima tu više filozofije. Ali kaže, dobro, pusti mi hadis. Ti se veruj šta je u Lema rekla. Ili ti dođe i kaže, dobro, da mi reci propis, kaže ti, ne može. A dobro, kaže, ne može zabran, ali je li to veliki grijeh ili je mekru? Ako rekliš da je mekru, ma ko da si rekao da je potvrđeni sunnet? Gotovo, odmah ode radit. Halo, stop, jednosmirna. Pa mekru je zabrana u šerijatu čoveče. Samo učinjaci kažu nije toliko, na tolikom stepenu da je dostigla do harama, ali zab, ti kršiš zabranu. Kad činiš mekru, ti kršiš zabranu. Ali eto, Ulema kaže, nije to žestoka zabrana. Ali i mekru po nekoj ulemi kada se ponavlja kontinuirano, kada se radi, prelazi u veliki grijeh. Kaže, koji grijeh? Mali grijeh. Of, hajde, bolam, udri mu je u tarabe odmah. Iyakum wa muhatirati zunu. Čuvajte se mali grijeha, kaže Boži poslanik. Čuvajte se mali grijeha. Poznato je veliki grijeh, ali mali grijeh su, pro, mali grijeh su problematični. Što? Što? Pa zažmiriš danas na jedan mali, pa poslije podne na jedan, pa poslije kindije na drugi i tako čitav život, pa mali, ma mali, ma mali, uf, sakupi se to. Navodi Boži poslanik primjer za ovaj hadis, pa kaže, to je primjer ljudi koji su došli trebaju klat ovcu. Pa kaže, jedan čovjek ja ću je zaklat, kaže drugi ja ću ogult, kaže, pa su ošli asavi, svako donio po jednu grančicu, ali kad su stavili vatra, pa ispekli ovcu. Hej, ispeće i tebe neđe tako. Grijesi, jedan po jedan, jedan po jedan. Ja sam pripremio sad jedno predavanje za ponedjeljak, evo to usput i obavještenje. Ovdje u modusu počet ćemo s jednim velikim serijalom predavanja koji se zove Greške klanjača, teorija i praksa. Ljudi, za godinu dana, vjerujete li vi, da čovjek samo ako jednu grešku ima u namazu dnije, u svakom namazu jednu grešku, samo. Na svakom rekiatu da je ponavlja. Znate li da godišnje napravi više od 2 miliona grešaka? Jednu grešku namaza ako praviš na jednom rekiatu, samo jednu. Pomnožiš, dnevno imaš pet namaza, pa imaš u njima samo kad bi farze klanju, kad bi bio onaj musliman tanki i kolizalo, 17 rekiata, to je 17 rekiata, 17 grešaka. Pa puta mjesec, pa puta godinu, pa ćete vidjeti preko 2 miliona grešaka za godinu dana. Tako se to sabiri. Mali grijesi. Jedan prije ikindi, jedan to nije to kod doktora, on je lijekov, jedan prije podne, jedan poslije podne. Tako mi mali grijem. Jedan prije podne, jedan poslije podne, jedan prije spavanja, jedan poslije buđenja. Sabiraj se to u toku dana koliko hoćeš. Kamo li u toku herte, pa u toku mjeseca, pa u toku godine. Znači, treba se čuvati, braćo moja draga, i mali grijem. I zato kažem, jedan od glavnijih faktora, zašto su muslimani danas to dostigli, jeste što ne prakticiraju ono što znaju, Ako pogledate prve generacije, vraćamo se onome što smo rekli, bez filozofije. Ome radi Allahu ta'ala njom. Hadis zabilježen u Buhari i Muslimu. Otišao na čabu, na hač, i otišao da poljubi crni kamen. Crni kamen, mi vjerujemo da on iz dženneta. Kao što je došlo vjerodostojno hadisu. I vjerujemo da će nas u njem danu imati jezik i pričati koje ga poljubio. Sve to mi vjerujemo. I vjerujemo da je bio bijeli od mlijeka pa su ga ljudski grijesi pocrni. Sve mi to vjerujemo. Ali nisu tako vjerujemo da je to kamen. Njega kad bi mogao popiti pojest, ne može ti ništa to koristiti. Kad bi ga trljao čitavu godinu, ne može ti u tom smislu nešto koristiti. Imaš seba, pa ko Bog da što si tu bio. Ali, kaže Omer, ljubi crni kamen, ali ima ljudi došli iz pustinji. Sad zumbi Omer crni kamen. Šta to znači? Čak neki kažu, on, Osman radijallahu ta'ala je upoznao, to je pitanje kada je Osman išao na hađ, kada je počeo klanjati četiri rekiata, nije klanjao dva, kao mu sad klanjaju četiri. Jedni učenjaci navodi razlog, zašto kaže, zato što ljud dolaze na hađ, ljudi koji ne znaju šta je namaz. Kaže, dođe, vidi halifa, klanja dva rekiata, imaš ga poslije ubijeda i namaz četiri rekiata, si kruh. Kaže, ja sam vidio Alifa klanja dvama, roh, ne, ne interesuje me čovječe, ja po dva klanjam samo. I zato Osman klanjao po četiri čovječe da oni pustinjaci koji su došli na hađ, da ovo klanja četiri, mi ćemo klanja četiri. I tako Omer ljubi kamel, kaže, Inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' wa laula anni ra'aytu rasulallahi yuqabbilu ma qabbaltuka abadan kaže ja znam da si ti kamen ni donosi štetu ni od ni odgoniš ni pribavljaš korisniti štetu kako možeš otloniti ali da nisam vidio poslanika da te ljubi nikad te ja ne bi poljubio Ima filozofije. Poslanik ljubio kamen. Ljubi kamen čovječe. Nema tu filozofije nikakve. Pogledajte hadis koji zabilježi također Buharija i Muslim od Alije radijallahu ta'ala anhu. Alina žena je bila ko? Fatima, čerka Božih poslanika. A Fatima je radila, imala žuljeve na rukama, mljela žito da napravi jelo. Pa nabila žuljeve. Pošla pa svom ocu, čula da su došli zarobljenici, roblja, kaže možemo li mi dobiti jednog groba da melje mjesto tvojeg čirke? Ali ona došla, nema poslanika, ima Aisha. Pa je ona tu u njoj svu priču ispričala. Pa kad je došao Boži poslanik, ispričala mu Aisha šta je rekla Fatima. Pa je došao Boži poslanik najveći. Alija i Fatima legli u postelju. Kad su pošli da ustan, kaže, ne, ne, ne, lezite, sjedi se, to ću. Sjeo Boži poslanik između njih u postelju. Kaže, Alija se do te mire sam osjetio ladnoću njegovih stopala na svom stomaku kaže šta je problem Fatima, kćeri? Kaže tako, radi se imali kakva sluga. Kažeš da ti kažem nešto što je bolje od sluge. Ha, šta je bolje od sluge, čovječ? Dvije sluge su bolje od jedne. <laughs> E, nije to, rekao Boži poslanik. Kaže kad legnete spavati, Recite 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah i 33 puta Allahu ekber, a u rivaje tu jednom recite 34 puta Allahu ekber. To je bolje od sluge, kaže. Pazite, sve je dosta regularno, mi to sve dosta znamo. Kaže Alija, od kako sam čuo te riječi Božije, kako pa sam nikad u životu nisam ostavio. Nikad. Pa kažu ljudi njemu, on to njima sad priča, ali Alija je halifa, iza Alije su ratovi, on je samo avijom ratovo na bici koja se zove Sifin. Kažu ljudi sada ga baš ispitaju ono gdje je najžešći. E kaže, a jesi noć Sifina kad je bio rat, jesi tu noć rekao? Kaže, Allaha mi i na noći Sifina sam rekao ovaj zikr. Hm. Koga od nas govori? Sam nek digne ruk da ga poljubim čevo. Kad je, kad, kad je mir, <laughs> mi u ratu čoveče, čuvaj glavu, biži u sklanište, kakvi zikrovi, kakvi montirači. Kakvi montirači. Pogledaj Ali radi Allahu ta'ala. Kaže, nikad u životu više taj zikr nisam preskočio. Noći sifina i u noći sifina. Ljudi mrtvi, klanjaju se dženaze, ranjeni, ne znam, vođa čovjek, halifa. Kaže, i te noći sam ja to rekao. Hadis koji zabiližim imam nisaje sa radosnim lancem prenosilaca. Dolazi ashab Allahom poslaniku primio islam. Pa Allah poslanik alaihi salatu wasalam preporučio Asadima, kaže čuvajte ga, pazite ga, čovjek tek primio islam, budite lijepi prema njemu, nježni. Pa umeđu vremenu je došao ratni plin. I Boži poslanik odredi jedan dio ratnog plina tom Ashabu. Njemu donijeli njegov dio, kaže čovjek ne zna još kako propisi u šarijatu odaju. Šta je, kaže ovo? Kažu, to je dio ratni plina, ratnog plina, taj Boži poslanik poslu. Kaže, ljudi, ja nisam zbog toga došao u islam. On vratio to Božim poslanik, kaže, Boži poslanik, šta je ovo, kaže, to je tvoj dio. Ja, kaže, zbog toga nisam došao u islam. Ja sam, kaže, došao u islam da idem u džihad. I da me, kaže, koplja ovdje pogodi, pokazu grlo. Kaže, Boži poslanik, kad budeš iskren, to će Allah potvrditi. Prva bitka, prva borba, donijeli ga Božijem poslaniku, pogodilo ga koplje, onda iđe je pokazu rukom. Kaže Allahu poslanik, bio iskren, Allah potvrdio njegovu iskrenost. Pa mu je Božji poslanik klanio dženazu, zagrnuo ga u svoj ogrtač i kaže, gospodaru, ovaj tvoj rob, učinuo je hijđu na tvom putu, poginuo ko šehid i ja svjedočim da je ovo čovjek šehid. Nema bez filozofije, nema kod njih lijevo, desno, gore, dole, mekru, haram, pokuđeno, ništa bolan, tako, tako. Kaže, ja sam došao da primim islam, hoću da se borim, hoću da dadnem život na Allahom putu. Hoću da radim po onome što znam. Bez znači, bez filozofije, braćo moje draga. Normalno, insan ko insan, radići po onoj formuli Huzefe radijallahu ta'ala anhu, poznata je vama formula Huzefe, jer ja je dosta puta forsiram i spominjena predavanjima, hadijsko izbilježu imam Buharija, kane nasu jes eluna rasulallahi anil hajr bo kum to jes eluhani šarme hafeten judrikeni. Ljudi su pitali poslanika o dobru, a ja sam, kaže Huzefe, pitao ga o zlu, bojeći se da me to zlo ne zavesi. Zato musliman treba da zna gdje je zlo. Ne kako bi ga činio, već kako bi ga se čuvao. Zato je interesantno spomenuti zašto muslimani današnjeg doba ne prakticiraju ono što znaju. Jer ako saznaš odakle puši vjetar, u redu je. Ako saznaš zašto ljudi ne prakticiraju, u redu je, preispitaj se. Postavi sebi pitanje. Ima li mene gdje? Ako ima, ne treba na kraju dervo kazivat gdje je rješenje. Rješenje u to je sam da popraviš tebe lave. I gotovo. Prva stvara, braću moja draga, velik broj ljudi nije svjestan On možda zna tamo da postoji neki propis, ali nije svjestan veličine nagrade ili žestine kazni koja je obećana za određenu dijelu. Zna on da se ne smije pit, ali sad, je li to nešto plaho, bola, nije to nešto, hajde, ja sam dobar, umre srce, volku. Pa u šaranje je veći od tvog deset puta, bola. Pa ja, nije znači samo pojenta u srcu. Jusuf kaže, dobar, vjeruj mi, ko? Ma ne, ja sam najbolji. Pa kam te u džami? Eh, nemam kad, sad se kupi sino, pa otava, pa onda zimovanje, ljetovanje i tako, nikada nema u džami. Znači, ljudi nisu svjesni nagrade, nisu svjesni kazni. Kaži mu, dragi, znaš ti da ima nešto što se zove džehennem? Ima, znam, čuo sam neki didovi se tam pričali. E, Znaš ti koliko je tamo temperatura? Hm? Ova dunjalučka vatra, kao što je došlo kod imama Tirmizije, je samo 70. dio dženemske vatri. E, baš. Sad uš u džanju. Ma ima da letiš, da pitaš, treba li 10 puta dnevno pletne pite. Ili ljudima kazati kolika nagrada očekuje insana za određeno djelo. Pogledajte samo kako se moglo potkrasti ashabima Oni su tu živjeli s poslanikom, ali se moglo potkrasti da određeni stvari ne znaju. Abdullah ibn Omer, vi znate ko je bio Abdullah ibn Omer? To je ashab koji se navodi kao primjer čvrstog slijedjenja Božijeg poslanika. Jedan od ashaba koji se navodi kao primjer da je najdosljednije u najmanju sitnicu slijedio Božijeg poslanika. On, ta ibn Omer, kada mu je Ebu Hureyre kazao, kaže ko ode na dženazu i klanja dženazu, isprati dženazu i bude sve dok se dženaza zatrpa, ukopa, ima nagradu dva kirata. A imate vjerodosljen hadis da je kirat ko brdo uhud. Kaže Ibn Omer, ja znam da ko klanja dženazu da ima jedan kirat. Da, ima takav hadis. Ali nije znao do, o, ostatak hadisa da ko čeka dok se zatrpa dženaza da ima dva kirata. Pa on poslo Hababa, kaže, idi da ti to nama provjeri kod Aiši. I sjedi on u džami, uzo šaku pjeska i čeka dok dođe Haber. Kad je došao Habab i kaže, jest, Boga mi Aiša, kaže što je ono rekao, što je rekao je Buhurire. Uzo onaj pjesak, pa od zemlju kaže, koliko smo mi kirata profulali. Koliko mi kirata profulamo dnevno ljudi ne u dženazama, ali u drugim stvarima. Pogledaj, taj imno Omer, taj insan kojim je dovoljno da sam rekne nadam se Čuniću dženne zbog Omera što mi je on babot, ništa više. Ali bio prepoznatljiv posljeđenje Božih poslanika i opet mu se neke stvari potkrala da i nije znao. A kamo li mi koji živimo tole, toliko daleko od matice i koji toliko daleko historijski živimo od Božih poslanika. Mi dosta onoga što znamo moramo na neki rengen, tamo čovjek ti dođe, šta je to, kaže ja tako, pa hadi se taj daif, ovaj apokrifan, ovaj izmišljen, ovaj nema nikakve osnovi. Čovjek siroma došao kaj ljudi, radim, do ikindije ne, poslije kindije me safata, moram spavat oči, razumiješ, moram krese postavljati, ali čuo hadis čovječe ko zaspi između akšama i kindije, ustane lud, kaže, šta, nek ne krivi nikog osim sebe, ne smijem kaj spavat. Pa dragi ti Bog dao, provjeri, taj hadis nima osnovi nikakve čovječe u islamu. Siroma, muči se, ne može čovjek spavat, postavlja sebi krese, podoči, da ga drže do akšama, izradi na akšama i odmah zaspi čovjek. Čovjek cijeli dan visi na bavušteli, valja da zaspi, ali ne može spavat, čovjek misli da je to hadis. Znači mi imamo mnogo toga što smo naučili, Allah mi treba na rengin da provjerimo, da vidimo je li to u redu sve. Znači svakodnevno Allah mi se srećemo s tim problemima, će ti čovjek duđe i kaže ja prakticiram to, pa dragi brate, to nema osnovi s nama. Pa ima neki hadis, pa neki hadis, taj hadis nije vredostan. I tako. Također, problem današnjeg ummeta zašto ne prakticiraju jeste jednostavno nepostojanje ambicija. Ljudi su jednostavno tako, znači kada je u pitanju njihova ambicija, njihov moral, pali su tako nisko jednostavno da više ne primjećuju da su oni u hmulju. Jednostavno ljudi ne osjećaju da su poniženi. Pogledajte te bošnjake danas da oni ne osjećaju šta je bilo u ratu da ne osjećaju da su oni poniženi nekada je ljudi zbog jedne žene muslimanke i zbog mahrame njene skinuti iz glavi pa znate li vi zašto je Boži poslanik napao Benu Kurejva znate li pa ljudi znate li da je Boži poslanik napao židovsko pleme nisam sad siguran to bi Arabi ili Benu Kurejva da je Boži poslanik zbog mahrame jedne asabika koja je sjedila pa je židov zakačio njenu mahramu za stolcu kad je ustala, skimla se njena mahrama, da je zbog toga rat poveden čoveče. Pa to nije sam praksa Boži poslanika, to je bila praksa halifa kad dođe tamo s kraja islamskog ummeta žena ih zovne wa mu'tesima, o mu'tesime, pa džesi ti, vidiš li ti šta ti rade čafir od muslimanki. Skinuli su hijab muslimanki, čoveče. Kaže mu'tesim, poslaću vam vojsku Prvi vojnik će tam biti kod vas, moj zadnji još nije krenuo od mene. Pobićemo sve živo, čoveče, ne smije se dirat muslimanka, to je, to je gore negda dirneš u milion osnjaka, čoveče. Danas ti ubijaju muslimane, muslimanke na svakom koraku, čoveče. No, ne vidi čoravi, čorav on, završio se danas rad sutra kod mate na svadbi pije loče i sa njim opit. Pa jesi li toliko glup, Pa debolan, lupi glavom, odzi i dođi sebi, pa zar ne viš da je te jučer klao, da je te klao prije 50 godina, to se samo bošnjacima može desiti da ih isti narod kolje 10 puta. To se blentavim japancima koji obožavaju krave ne mere desiti čoveče. Sam se more balijama desiti koji tvrdi da vjeruju u Boga. Kakva je to vjera? Če je hadji iz Božih poslanika, mu'mina, ne može zmija ujez dva puta iz iste rupine? Nasuji da ona najveća otrovnica zmija deset puta iz iste rupe. I ne vidi. Ne vidiš Božnju žmiri odma sutra dan se vjenčaje i sutra dan pije i sutra dan kada ima bolji on kada je nego pola muslimana. Vićeš kad se zarati, jel bolji? Nemaju ljudi ambicija. To nema ona ambicija da radi za sebe, volant. Za, za svoj interes. Pa ono da radi za umme. Pa pogledaj Ebu Hureyri. Mi danas Ebu Hureyru spominjemo i kažemo Ebu Hureyre najviše hadisa prenosi. Jel misli da je to tako bilo lahko prenositi hadise? Kaže Ebu Hureyre, muhađir i ensarija su se zabavili bili oko nekih dunjalučkih radova, ali ja sam, kaže, i žedan i gladan pratio poslanika. Allaha mi, kaže u vjerodostavnim hadisom, znao sam toliko izgladniti da padnem kod mimbera Božijeg poslanika, une svijest i dođu ljudi, kaže, stavije mi, kaže, nogu navrati, gure i me gledaj, kaže, šta je ovo mi poludio? A kaže, Allaha mi nisam poludio, kaj sam sam vlada. Za Islam, da bi mi danas mogli ovdje reći, rekao je Ebu Hureyre, rekao je Božji poslanik. Ti su ljudi bili spremni raditi za vjeru. Čovjek ko hoće da kreni nabolje ovaj umet, mora biti spreman potegnut malo, nešto na svojim plećima ponijeti. Problem je kod nas što smo se tako nisko spustili, jednostavno ljudi ne primjećuju poniženja. Na jednom kraju umeta otvaraju se najveće zgrade na svijetu, susjedna zemlja Irak, ljudi umiru od gladi, žene prodaju dijete za 50 dolara da bi mogla kupiti nešto jest. Katastrofa ljudi. I ne osjećaju ljudi, ko, ništa, vrijeme omera, hilafet, muslimani osvajaju svijet, lezi hljebu da te jedi, ništa. Također, zašto ljudi ne prakticiraju ono što znaju? normalno kada se na to pridodaju oni priješnji faktori, njihova ljenost, njihova neozbiljnost i onda ljudi se počnu fata za neku slamku. Koja je to slamka? Allah je milostiv. Jest Allah mi milostiv. Više nešto ti misliš. Ali Allah i kažnja je žestoko, žešće nešto ti misliš. Nemoguće je da ljudski život bude normalan, pametan, osim ako bude između straha od Allaha i nade u njegovu milost. Svaki drugi način življenja vodi insana u propast. Ja vam garantujem. Onaj ko bude govorio Allah će me kazniti, Allah će... samo bude govorio o kazni, a ne bude mislio o Allahu i rahmetu i milosti, taj će se toliko pretovariti da će crknuti. Ne možeš ti ti si insan, ti si bešav. Poslanik kaže, svi griješi, ti moraš griješit. Ali moraš da znaš da je Allahova milost velika. Allahova milost je velika. Ali ne smijete ta milost i nada u tu milost učin da budeš od onih koji sve idu na tu lopticu. Allah je milostiv. Jest, milostiv, ali i žestoko kažnje. Zato ćete naći u Kur'anu na više mjesta, u istom ajetu ili ajet do ajeta, ne bi ibadi. Oba, obavijesti moje robove. Da sam ja milostiv. A odmah drugi ajet. O, i da žestoko kažnjavi. Se ne bi upusti, oh Allah milosti, hajmo u neum, da liječimo reum. Al kad ti nam padne džehennem, ošao bi ti u Sibir, ko gore on je s kim i zatrbao bi se ulijet kakav reum. A, kažnja i milostiv. To su ta dva krila. Slomi se jedno krilo, nema, vidio se Abibi kako avioni. Jedan motor se pokvari, odmah vraćaj se Abibi dok je sve u redu. Ne može s jednim krilom se letjeti. Problem znači muslimana, naročito današnjici, Allah je kaže milostiv. Što ne klanjaš? Ma Allah je milostiv. Što ne nosiš hijab? Mala je milostiv. Mala je, on će ti možda citirati hadis. I to koga i bilježi i koga prenosi. Allah je milostiv kao više prema svojim rodom nego majka prema njegovom djetetu. Sve, može, može će rabahu taj i taj prenosi sve. A, kako nisi naletio tamo na hadis onoga kad su gurni u džehennem pa sve zaboravio za jednu sekundicu. Kako taj nisi proći to? <laughs> Vjerovatno si išću po list iz čitanke, iz koji iz Također, Jedan od razloga, iako to ljudi ne kažu jezikom, ali imate nešto što kažu Arapi, bilisani, bilisani lha. U arapskom nešto postoji, kaže, govor situaciji, nekad i situacija govori. Sada pitaš, ljudi, vjerujete li ljudi u sudnji dom? Pa svi vjeruju. Vjerujete li da ćete polagati, pa vjerujemo. Praksa, o, skroz kontrat. Jednostavno ljudi svojim ponašanjem pokazuju kao da sumnjaju ono što je obećano. Ja sam navodio dosta puta primjere, navešću i vama večeras opet ponovo da se opet preispitam. Zamislite, evo. Svi mi vjerujemo jel, da imaju kod nas meleke koji zapisuju dobra i loša djela. Je li tako? Vjerujem. Vjerujete ljudi, ako ne vjerujete, da, da donosimo dokaz iz Kur'ana i sunete, da, da to počnemo vjerovati. Valjda vjerujemo, hajde. Vjerujemo li mi da ćemo mi to na sudnjem danu čitat? Ikra kitabek, čitaj svoj kitab. Znači, vjerujete li u to? Vjerujte. Vjerujete li da će 99 registara biti pokazano čovjeku gdje su zapisane njegova djela? Vjerujete li? Vjerujemo, moramo vjerovati jer je hadis. Dobro. Vjerujete li vi da sve što je čovjek što ono tamo bude zapisano kad budu se vate da će biti za to nagrađen? Vi morate i to vjerovati svakako. Zamislite danas da vam kaže čovjek i zajutra ćemo na tebe prikačiti diktafon. Što će mi diktafon, majko, treba? Da snima, da vidimo koliko ćeš puta ti danas zikrit, spomenuti Allaha. Koliko budeš Allaha spomenu puta, za svaki zikr ćeš dobiti Marku. <laughs> Šta? Marku? Marku? Bili bi imali vremena vodat uopšte. Selam ali... Stakvila, stakvila. <laughs> Šta ti ahi? Pusti me sad za auto radim. Selam aliku. Šuti bolan, sad je kuća na rije. Stakvila, stakvila, stakvila, stakvila. Ahi, hajmo, treba ići po ručan. Danas postim. Stakvila, stakvila, stakvila. Hajde se iftari. Spajam tri dana, jedan za drugim, nijem kada. Stakvila, stakvila, stakvila. Što? Dolar. Marka, Juro, i to je. Isplaćuje se odmah u kešu čoveče. Pa hoće biti to na ahiretu. Vjerujete li vi tu? Ne vjerujete, znači nešto... Ovdje sada samo treba se postaviti gdje je problem. Smiješno, Isuse, to smiješno. Smiješno naše stanje. I šta drugo? Allah, ja vam, kajem tu se... Samo trebamo smijati našim stanju, našim halu. Prve generacije kažu kad bi dobio nekog iz prvih generacija, sad rekli bi ljudi kad je za njega lud non stop zikri. Tako su on živjeli. Hamad ibn Seleme, šeh imama, Ebu Hanife, kažu njemu, kad bi rekao, sutra šumet, sutra. Šta bi nema kad bi neko rekao, sutra šumet? Ništa, abdestit i odma na pastekiju i dostra bi klanio, dok ne dođe melek smrti. Njediš, ne bi ništa i abdest ne bi gubio, sam da što više se vapa zaradiš. Hamad ibn Seleme, njemu kažeš, sutra šumet. Šta me briga, ja ne mogu ništa povećati, u mene je full. Sve popunjena, svaka sekunda mog života je popunjena sutrom, tum, sutro. ja ne mogu ništa povećati. Kola u nas, koliko šupljine ima da se popuni. Kad sutra neko rekao, umrićeš za mjesec dana. Čita rušake, koju hatnu još da zaradiš se vabu. Hamad i vesele me full, nemam čijaka i šta povećavati. Sutra mu prepisa, kako dođeš? Ja sam pun. I tu ne govori on, drugi kaže o njemu. Hamad ibn Selem je kad bi rekao sutra šumr, kaže on ne mogu povećati i badete. E kažem, to je naše stanje će da ti rekne da ćeš u šuškama biti isplaćen, u eurima, u dolarima, ti bi zikrio, vidio kako ti znaš jadise u vrijednosti zikra i koji je najvredniji, koji je manji vrijedan, koji je bolji, koji sve bi ti to znao. Ili taj isti kasetofon, da ti ljudi kažu, mi ćemo na kraju dana izvaditi kasetu i da čujemo koga si ti ogovaru u toku tog dana, šta si slago, pa ćemo to odnijeti tim ljudima koji si ti ogovaro. Ili ti ogovaro ikoga? Ili ti sad ono, prođi neki tamo, tvoj ahba, ej, um, pa ne bi, što odnijet ćemo kasetu? Pa donijet će ti bolan kasetu na sudnje danu, isto tako. Gdje je problem? Problem je u, naša, u nama i našem vjerovanju. Koliko mi vjerujemo da će ta kaseta biti na sudnjim danu? Ogovaranje, laž, petljanje sve kaseta snimio. Zato kažem, gdje smo, braću moja draga, u svemu tome? <clears throat> jednostavno, taj naš govor situacije, jednostavno kao da nam kazuje, ljudi, dosta vi petljate svega toga. I tvrdite, sudnji dan, polaganje računa, ali kada pogledate istinski, vi se ne priprimate za to. Zato kažem, čovjek, braćo moja draga, treba da zna da se na sudnjim danu ne može uspjeti informacijama. Na donjalku može uspjeti informacijama, nekad da dobiješ neki kviz bude, kad braća ovdje organizira i dobiješ neku hediju. Dunjalučki si uspio. Ali na ahiretu informacije ne znači ništa. Kad bi na ahiretu informacije nešto značile Pentium četvorka bi dobio Firdaus, on bi imao najviše. Ali nema. Informacije ne znači ništa. Čak rekao sam na početku, informacije mogu biti dokaz protiv tebe. Uspjet se može samo ako se radi i postupa po onome što čovjek zna. Čovjek svakako, da bi uspio u svemu tome, onaj, treba da se na kraju krajeva i druži sa knjigama koje govori o prvim generacijama. To je veoma bitno Jer, braću moja draga, neko će u slabosti svog imana možda nešto i prigovoriti i kazati pa dobro, poslanik je mogao, ali on podpomagnut od Allaha, te barake od ta'ala, objava mu dolazila, vidio svojim očima Džibrila, bio na nebesima, dobro. Ali kako su prvi generacije uspile? Oni i ni se ne razlikuju ni u čemu. Gledano s aspekta mogućnosti. Oni su bili od krvi od mesa. Njima objava nije dolazila. Kako su oni mogli? Zašto su uspjeli? Kako su postali najbolji narod? Kako su postali najveća velesila tog vremena? Kako su postali strah i trepet u tom vremenu? Ništa, jednostavno, formula 1 plus 1, 2. Živi po islamu, prakticira islam u svakodnevnom životu, jednako pobjeda. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi na vašem strpljenju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza pobjedu ovom napačenom ummetu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam olakša prakticiranje propisa vjere i na kraju subhanike Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruke wa atubu ilayk.